بسم الله الرحمن الرحيم قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رسي الله فوت je jedini إنما نريد Nama je naređeno da gospodara i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj po kojim biti لبيك اللهم لبيك لبيك إسلام الأصول كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا umalo da ne nasrnu na one koji im dostavljaju naše ajete. Umalo da ne nasrnu na one koji im dostavljaju naše ajete. A vallahi, u našem vremenu vidimo da je otišla stvar dalje. I ne umalo da ne nasrnu. Kad bismo tako stalno prolazili, to bi nam super bilo. Već nasrću, nasrću Allahu moj, nasrću još odavno. Nasrću na nosioce tvoga dina. nasrću i po, potežu za svi misleć. I da ubiju mogu one koji donose Kur'an i sunet poslanika sallallahu alaihi sallam. I mogu da im zasaraju mešćide. I mogu da ih progone. I mogu da ih zasaraju. I na sve su se pozvali i sve mu su se odazvali. Samo zato što ljudi su rekli vjerujemo u Allaha i dostavljamo dostavljamo ono što je rekao Allah njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فرموا النار وعدها الله الذين كفروا لبيك to je vatra koja, koja je Allahovo obećanje kafirima. E ta vatra će vas dovesti od toga da mrzite više nju nego što danas mrzite. da slušate Allahove riječi riječi poslanika sallallahu alaihi sallam. I od toga što koliko danas mrzite nezbenike Kur'ana i sunneta i one koji nose i prenose risalu poslanika sallallahu alaihi sallam generacijama ta mržnja koju danas prema njima imate ništa će biti odnos. Kako ćete mrziti vatru Allaha te barek wa ta'ala a ona je, ona je Allaha obećanje ona je Allaha obećanje kafirima. فانطلق من مسجدي يهود الغدر تفأر من ليم معتدي من ليم معتدي to je zato što je Allah dželle šanuhu zaštitnik mu'mina zaštitnik onih koji vjeruju a kafiri nemaju svoga zaštitnika kafiri nemaju svoga zaštitnika i svakoga onoga koga uzimaju danas ljudi za zaštitnika mimo Allaha dželle šanuhu kao što vojnik američki misli da mu je zaštitnik Bush i kao što onaj engleski misli da mu je to Blair i kao što hođe misle da im je zaštitnik Cerić i ovaj mufte i onaj muftija tako mi Allaha Đelešanuhu nemaju zaštitnika nemaju zaštitnika ako ostave Allaha Đelešanuhu دعوتك فاستجب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 Na svim njegovim blagodatima koje nam je podari, a pogotovo mu se zahvaljujemo na najvećoj od svih blagodati, to je blagodat upute na pravi put, kojom on subhanahu wa ta'ala je počastio svoje dobre robove, kojima je milo svoju ukazao i koje spašava smina zabluda i daje im svetlo upute s kojim uz Allahu te baraka ta'ala pomoć putuju u životu na ovom svijetu stazom koju je zacrtao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i s kojim će inša Allah na sudnjem danu ići ka džennetu svoga gospodara ako na putu Allaha te baraka ta'ala ustraju i vrate mu se a nađu da su mu došli sa čistim teohirom, čisti od širka i kufra, onoga što ruši, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha te barak wa ta'ala. I da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik, pečat svih poslanika, poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, to je dokaz njegove ispravnosti na putu ka Allahu te barak wa ta'ala. A onaj ko glavu okrene od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam i upute s kojom ga je poslao svevišnji subhane, taj je to učinio na svoju štetu. I Allahu Đelešanuhu nimalo neće nudit. Pa je putovanje vjernika pokoravajući, pokoravajući se Allahu Đelešanuhu njegovom poslaniku sallallahu aleyhi wasallam u njegovu korist ličnu njegovu korist od koje ima koristi na dunjaluku da bude mu'min i da bude u zaštiti Allaha te barakva ta'ala i od koje će dobiti konačnu i potpunu korist na sudnjem danu kada ga Allah se barek ta'ala obraduje nagradom dženneta u koga će ga uvesti spašavajući ga vatra džahannamske i dajući mu mjesto radosti blagodati Allaha te barek ta'ala za koje uho nije čulo niti je oko ikada vidjelo a koje nikada neće prestati. Poštovana moja braće, mi ćemo danas, inša Allah, nastaviti sa govorom o dijelima koja izvode iz dina Allaha Đalešanuhu, onoga koji ih počini. I spomenut ćemo ukratko, inša, ukratko, inša Allah, Peto po redu djelo, kako je spomeno še Muhammed ibn Abdul Wahab rahmehullahu ta'ala, da smo shvatili zbog čega su ova djela spomenuta od ovog cijenjenog šejha i da bismo shvatili kolika je važnost da jedan mu'min poznaje stvar imana i da poznaje stvar kufra da poznaje stvar imana da bi imao iman kod sebe i mogao imati iman kod sebe i da poznaje stvar kufra da bi se sačuvao kufra da poznaje stvar kufra da bi se sačuvao kufra to dijelo braću moja o kome ćemo danas nešto kazati uz Allahu i Đalešanhu pomoći dozvolu jeste mržnja bilo čega što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio od Allaha te baraka wa ta'ala ili presudu koju, kojom je presudio poslanik sallallahu alejhi ve sellem makar takva osoba to isto i izvršavala makar takva osoba i pokoravala se tome što mrzi a što je od onoga što je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nama je poznato, cijenjena moja braća, da u velikom broju godina na našim prostorima došlo je do, do izumiranja sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I došlo je do udaljavanja od Kur'ana i sunnata Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Pa je narod ostao bez znanja o Kur'anu, a pogotovo o sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam tako da je od ovih stvari sasvim nešto malo ostalo među svijet koji je to nasljeđivao kao nasljedstvo a često puta i u većini slučajeva apsolutno i ne razumijeći o čemu se radi niti razumijeći ono što govori u namazu niti ono što izvršava od propisa što je to u stvari što on radi radi čega to radi kome to radi tako dalje tako dalje I nema sumnje, braću moja, da kada su Allahom Đelešanuhu odredbom, njegovom voljom, kada se desile neke stvari na našim prostorima i kada je veliki broj svijeta doživio kaznu Allaha Đelešanuhu, doživio kaznu Allaha Đelešanuhu, time što je Allah se barak vatale usmrtio, a nisu saznali za Allaha Đelešanuhu njegov din, i pa im nije dao više mogućnosti i vremena u kome se mogu povratiti i pokajati Allahu Đelešanuhu i ispravno uzvjerovati pa kažem da im je to bila kaznost Allaha te Tebara Kvatali ali i vremena u kome je Allah Đelešanuhu neke ostavi u životu i dao im mogućnost da uzmu pouku iz onoga što im je on subhanahu wa ta'ala dao A došli su jasni ajeti od Allaha Đalešanu. I jasna opomena od Allaha Tebara Kratala. Pa se pojavila jedna grupa Allahom Đalešanu uvoljom koja je uzela pouku i koja se strela sa davom Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i sa dokazima šerijata Allaha Đalešanuhu pa su se odazvali. Pa su se odazvali dajama Allaha Tebara Kratala i počeli da sprovode Kur'an i sunnet u svome životu počeli su tragovi Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alaihi sallam da se pokazuju na onima koji su se odazvali. Pa je ta stvar se pojavila među naš svijet kao nešto novo, kao nešto što se razlikuje od priješnje vjere na kojoj su bili naši očevi i naši djedovi tako dalje tako dalje, a u stvari, a u stvari to nije istina, već je došlo nešto čime se hoće oživjeti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čime se hoće da se ljudi, ljudi vrate robovanju Allahu dželle šanu nakon što su to napustili. Da se vrate robovanju Allahu te barek ve vatala nakon što su to napustili nakon što je to u velikom dijelu izumrlo. izumrlo kod našeg naroda, ali ne samo kod našeg naroda, već širom svijeta, širom svijeta, gdje žive muslimani. <clears throat> Tako obraćo moja, da se danas, nakon što se pojavila ova skupina, i Allah se barak od tala je dao da se ona širi. Da se broj stalno povećava. I da se ovoj davi od, odazivaju ljudi na raznim prostorima, na raznim prostorima, kako na zapadu, tako i na Balkanu, i u Turskoj, i u arapskom svijetu i tako dalje i tako dalje, normalno na sve to kao rezultat napora koja, koje određena braća daje i ulema ahli sunnata od džemata ulaže da bi se probudio umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da bi se umet podučio Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada se ove stvari, braću, izdogađale i kada se pojavila ova skupina i pojavila se razlika između očeva i sinova ili djedova i unuka u načinu obhođenja prema Allahu Đelešanu i načinu ponašanja i oblačenja i ostali stvari, to jeste kada su zaživeli sunneti koji su bili izumrli, pojavile su se ružne stvari. Jedna od tih stvari jeste upravo ovo djelo o kome danas mi govorimo. A to je da se pojavila mržnja naspram određeni sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam koji su danas, alhamdulillah, zaživjeli. I dobili svoje pristalice koji su ponosni tim sunnetima. Koji su ponosni zato što su oni ti koji su nosioci tih sunneta i oni koji su u prvu skupinu se ubacili koja će oživjeti sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to pokazati javno i to pokazati javno pa su se braće pojavili ljudi sa džehlom ili bez džehla namerno ili nenamerno koji mrze ovu stvar koji mrze ovu stvar i koji ne prihvataju ovu stvar i koji se pod, podrugljivo ismijavaju u svakoj stvari koja je došla od sunete poslanika sallallahu alejhi ve sellem Tako ćemo vidjeti od čelnika i predvodnika naroda i islamske zajednice i ostali kako na ovaj ili onaj način se ismijavaju bradi, pogotovo još koja je malo duža, mladiću koji je pustio bradu i kako se ismijavaju mladiću koji je skratio svoje pantalone do iznad članaka i kako je svoju odjeću na sebi stavio, a ona je široke nosetanu tijelo, I zbog toga što je pokrio svoju ženu kako mu je Allah te barek sala naredio i tako dalje i tako dalje. I svim ovim stvarima ismijavaju se ljudi i s time podrugljivo nastoje da ponize onoga ko se ko se ovoga prihvatio i ko ovo slijedi. Ko se ovoga prihvatio i ko ovo slijedi. Ovakav način prema sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovo je čisti kufru Allaha dželašanu ovo djelo je čisti kufr u Allaha te barak wa I mi ćemo inša Allah i danas pomenuti nešto iz knjige Allaha Đalešanohu što nedvosmisleno ukazuje i jasno pojašnjava da onaj ko mrzi bilo što što je došlo putem Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bilo da se radi o kuranskim ajetima ili da se radi o sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to ne cijel, celokupnog sunneta da, da cijeli sunnet mrzi pa da, pa da dobije ovaj, ovo stanje i ovaj hal i ovo ime, već naprotiv, ako zamrzi bilo što od onoga što je došlo vjerodostojnim putem prenešeno do današnjih dana. Ono što je vjerodostojnim putem došlo do nas, od sunneta poslanita sallallahu alaihi wa sallam, ako zamrzi, ako zamrzi, makar to i sam upražnjavao, neće mu koristiti ošto upražnje zato što mrzi. Jer osnova kod ovog dijela, braću, jeste da se pojavila mržnja. A mržnja je suprotna ljubavi prema Allahu Đelešanu. I suprotna ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I suprotna ljubavi prema dinu Allaha Đelešanu. A to je sve ono što te od osnove oko koje nema razilaženja da onaj ko se ovim stvarima suprostoji bilo čim da je kjafir Allaha te barak Ovo braću, posebno ovdje naglašavam jednu činjenicu, a to je da mnogi smatraju ne može se samo suprostaviti Kur'anu. A kod suneta možemo se ovaj, nije to baš toliko opasno. Pa sunet možeš i ovako i onako. Možeš mu se i smijavati, a možeš i kazati pa dobro ti čini se hoćeš, ali ja neću to da radim. Ne, ne, ne, ne. Zašto? Zato što ništa od suneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bilo da se radi o djelima, bilo da se radi o riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili da se radi onome što je prišutio poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon što je bio tome obavješten ili to vidio, sve je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sve je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako je dostavljen i prenešen ispravnim lancem prenosilaca. Zašto? Zato što cijeli Kur'an nam je prenešen ispravnim lancem prenosilaca, Pa imamo i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su na isti stepen prenešeni kao što je prenesen Kur'an. To jeste mutawatir predajama. Mutawatir predajama. Iako ovih hadisa nema puno, ali hadisa koji su sahih, koji su vjerodostojni i koji se koriste kao dokaz u šarijetu Allaha Đelešanuhu, nakon što su provereni svi lanci prenosilaca i što se na tome složio sad umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nema dozvole nikome da se nastram ovoga ponese na bilo koji drugi način osim sa pokornošću i sa odanošću Allahu Đelešanhu i poslaniku sallallahu sallallahu alaihi wa sallam jer i Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve to vraćaju vahji sve to objavat Allaha Đelešanhu sve to objava od Allaha Đelešanuhu sa određenim, dakle, određenom podjelom koji je Allah Đelešanuhu napravio, pa da Kur'an bude posebno Kur'an, a imamo hadisi kutsi takođe govor Allaha Đelešanuhu, ali posebno, ima posebno svoje mjesto, kao i što sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima svoje, svoje posebno mjesto. Ali je sve, dakle, od Allaha te barek ta'ala, kao što Allah dželle še'nuhu kaže nestezila ma يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ نُوحَ i on Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne govori po hiru svome ne govori samo sebe pričam što hoću ve sve je to objava koja mu se objavlja kaže Allah dželle še'nuhu pa moj je Allah dželle še'nuhu da sve što je došlo od njega da je sve to vahij kao što govori Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dat mi je Kur'an i nešto slično njemu dat ne Kur'an i nešto slično njemu. Šta je to slično Kur'anu? Sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam. I onaj ko pokuša da razdvoje između Kur'ana i sunneta, šta će uraditi? Postaće kjafir. Zbog čega? Zato što će razdvojiti ono što Allah se bare ko tala spojio. Pa je spojio Allah zelašanuhu rečima la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Spojio je tvoj hak prema Allahu zelašanuhu i tvoj hak prema Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Pa ako odbatiš Muhammedu Rasulullah, Šta će biti s tobom? Šta će biti s tobom što govoriš la ilaha illallah? Opet ćeš biti kjasr. Opet ćeš biti kjasr. Zato i židovi govore nema Boga osim Allah. I kršćani govore neki od njih. I drugi govore, pogotovo kad im dođe teško. Ne kažu, hej trojica, pomozite mi. Ne okažu, Bože pomozite mi. Bez obzira koliki je kjazir. Je li na položaju roba ili, ili vladara? Ali kad mu rođe tako stanje, ostavi samo jednog. Zato onaj ko razvoji između Kur'ana i sunneta, u smislu da odbasi sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam, da mu se suprostavi, da ga smatra lažnim, neobaveznim i tako dalje, tako dalje, sve su, ili da ga mrzi, sve su ove stvari koje ga, koje ga čine, koje ga čine nevjerniku. Spomenut ćemo, braću, neke kuranske ajete u kojima, inša Allah, i vidjet ćemo pojašnjenje, zbog čega su određeni ljudi nazvati kafirima. Jer Allah, Đelešanuhu, spominje razlog, a nas ovdje interesuje razlog. Interesuje nas to kako se čovjek deklariše da za sebe govori ja sam komunista ili govori ja sam šija ili ja sam demokratita, što nas interesuje? Nas interesuje, šta? Interesuje nas da vidimo srž u čemu je. U čemu je suština? Zbog čega čovjek je postao kjatski? Kaže Allah te barak wa ta'ala nastezbila وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَمَالَهُمْ a onima koji ne vjeruju propast njima on neće njihova djela prihvatiti onima koji ne vjeruju teško njima ili propast njima on neće njihova djela prihvatiti zbog čega ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Zato što ne vole ili zato što mrze, što preziru ono što Allah Đelešanu objavljuje. Ono što Allah Đelešanu objavljuje. Zbog čega su kafiri? Zato što preziru i mrze ono što Allah Đelešanu objavljuje. Bilo da se radi o objavi Kur'ana ili da se radi o sunnetu koji nam je verodostojno prenešen od Allaha te barek wa ta'ala preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam. فأحبط أعمالهم i on će njihova djela poništiti i on subhanah njihova će djela poništiti pa im kaže Allah jalla wala nestezbillah afalam yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها zašto oni ne idu po svijetu zašto ne idu po zemlji pa da vide kakav je bio konac oni prije njih njih je Allah istrijebio demer Allah alejhi njih je Allah istrijebio Walil kafirin amsaluha, a i sve kafire isto čeka. Sve kafire isto čeka. To jeste da je Allah te bareka tala istrijebi, da je istrijebi sa ovog svijeta nestaće danas ili sutra. I vrati se Allah Đelešanuhu kao kjatr. Pa Allah Đelešanuhu pita zašto oni ne putuju po svijetu da vidu šta je bilo s onima koji su bili na istom na čemu oni. Šta na temu su bili? Bili su na tome da mrze ono što Allah Đelešanuhu objavljuje i ne prihvataju i ne slažu se s time i to ne vole i to odbacuju i to preziru pa su zbog toga postali kjatir u Allaha te barake wa ta'ala pa kaže uzvišenje se zbila dhalike bi anna Allaha maula alladina amanu wa anna al kafirina la maula lahum to je zato što je Allah zelle šanuhu zaštitnik mu'mina zaštitnik onih koji vjeruju a kjatiri nemaju svoga zaštitnika kafir nemaju svoga zaštitnika. I svakoga onoga koga uzimaju danas ljudi za zaštitnika mimo Allaha Đalešanu, kao što vojnik kamerički misli da mu je zaštitnik buš. i kao što onaj engleski misli da mu je to Blair, i kao što hođe misle da im je zaštitnik Cerić, i ovaj mufte i onaj muftija, tako mi Allaha Đalešanu nemaju zaštitnika. Nemaju zaštitnika ako ostave Allaha Đalešanu. I to im je Allah te barak ve ta'ala poručio, nisam ja. Nisam ja to nešto od mene, nego im to poručio Allah Đelešanu. I ako se ne osvonu na Allaha, i e, ne uzmu Allaha Đelešanu, za zaštitnika teško njim. Neće nikom pomoć, ni diploma, ni ti ovo zvanje, ti ono mjesto koje danas uživio među svijet. Govoreće da su nosioci islama i muslimana, ali kad treba da se stane, da se brani din Allaha Đelešanu i da se radi Allaha Đelešanu, kaže istina, e onda ja moram da poštujem ovu rezoluciju i onu rezoluciju i tako dalje, tako dalje, od svih onih isprika ima se danas, koji ima se danas ti takvi hoće opravdati među ljudima, a ja im kažem, prečeh im da se okrenu Allahu Đelešanu. I da traže ono s čim će se pred njim Subhane opravdati. Jer ako se pred njim ne opravdaju, sve će im propast. Sve će im propast. Tad svijet da ubijede da su na ispravnom i da imaju razlog za ovo i za ono i da im kažemo prihvatili smo ljudi, pustite nas više. Kad, ako dođe Allahu Đelešanuhu, a nemaju ono s čim se pred njim subhanahu wa ta'ala opravdati, sve će im to propast. Sve će im to propast. Kaže Allah te barak wa ta'ala braći u suratu Al-Hajj. Nestiz bila, وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر A kada im se naši jasni ajeti kazuju, ti primećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju. Veliko negodovanje, mržnju. Kad im suče ajeti Allaha Đalešanu, kad im se dostavlja Kur'an, kad im se dostavlja sunnet, kad im se kaže, rekao Allah, rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a to se ne slaže sa njihovom praksom, ne slaže se sa njihovim, njihovom tradicijom, onda šta? onda negodovanje vi ste ovi, vi ste oni vi dolazite da nam upropastite veru da nas raz, razjedinite tako dalje, tako dalje od svih onih gluposti laža koje koje se čuju na razna na razna usta njihova pa kaže Allah Đelešanuhu obraćajte pašnju na ovaj detalj jekadune jastune billedine jatlune alejhim ajatina umalo da ne nasrnu na one kojim dostavljuju naše ajete umalo da ne nasrnu na one kojim dostavljaju naše ajete. A vallahi, u našem vremenu vidimo da je otišla stvar dalje. I ne umalo da ne nasrnu. Kad bismo tako stalno prolazili, to bi nam super bilo. Već nasrću, nasrću Allahu moj, nasrću još odavno. Nasrću na nosioce tvoga dina. Nasrću i po, posežu za svim i svačim i da ubije u nogu one koji donose Kur'an i sunet poslanika sallallahu alaihi sallam. I mogu da im zatvaraju mešćide. I mogu da ih progone. I mogu da ih zatvaraju. I na sve su se pozvali. I sve mu su se odezvali. Samo zato što ljudi su rekli vjerujemo u Allaha i dostavljamo, dostavljamo ono što je rekao Allah njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. Pa Allah Đelešanu ovdje spominje, braći, ove stvari, ove stvari koje su razlogom da ti ljudi, da ti ljudi su učinili kufru Allah Đelešanu. Jer Allah Đelešanu govori o kjakirima, onda govori o suštini zbog čega su kjakir. Zbog čega su kjakir. Pa onda im ističe, dakle, ove stvari. Ističe im Allah te barek ove stvari, <clears throat> Pa im odgovara Allah te barak wa ta'ala usta maje. Kul, a fa unabbiukum bi šerri medaliku. Jel, vi koji ne možete da podnesete i koji mrzite da vam neko govori Allahove ajete i da vam dostavlja Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam pa vas to tera u mržnju i odvratnost prema tome toliko to mrzite da, da skoro da napadnete na one koji govore Kur'anom i sunnetom i napadate ih i ubijate i tako dalje. Odgovara mi Allah Đelešanhu, hoćete li da vas obavijestim o onome što će, što, što će vas navesti da još više to mrzite nego ovo što danas mrzite. Što će vas dovesti do, do najveće mržnje. Pa im kaže Allah Đelešanhu. An-naru wa'adaha alladhina kafaru. To je vatra koje, koja je Allahovo obećanje kafirima. E ta vatra će vas dovesti od toga da mrzite više nju nego što danas mrzite. Da slušate Allahove riječi i riječi poslanika sallallahu alaihi sallam. I od toga što koliko danas mrzite sljedbenike Kur'ana i sunneta i one koji noce i prenose risalu poslanika sallallahu alaihi wasallam generacijama ta mržnja koju danas prema njima imate ništa će biti u odnosu kako ćete mrziti vatru Allaha te barak ta'ala a ona je ona je Allaha obećanje ona je Allaha obećanje kafirima kaže Allah te barak ta'ala مثل بالله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ovi koji ste povjerovali za prisne prijatelje ne uzimajte nikoga osim svoje لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Ostali vam samo propast žele jedva čekaju da muka dopadnete. Mržnja izbija iz njihovih usta. jedva čekaju da patnje dopadne mržnja izbija iz njihovih usta a još je gore ono što im prsa kriju još gore od te mržnje jeste ono što im njihova prsa kriju kad bejena lekum ul ajati in kuntum taqilun mi vam iznosimo dokaze ako pamet imate mi vam iznosimo dokaze jasne ako pamet imate pa se Allah obraća mu'minima ukazuje im na zabranu uzimanja za prijatelja, zaštitnika, dosta one koji su, koji pripadaju bilo kom drugom, osim svakom mu'mina. Zašto? Zato što ćeš od svih ovih naći njihovu suštinu. Zbog čega oni nisu iz tvoga safa? Zbog čega nisu iz tvoga, iz tvoje skupine Zato što prepoznaćeš na njihovim jezicima mržnju. Pa kada govore, vidiš, vidiš im jezike poput sabli. Samo sjeku. Bio po muslimanima. Optužuju ih. Pozivaju im kolače. Na sve su spremni. A Allah Đelešanu kaže, to, ta mržnja koja je izbija na, na njihovim jezicima, što, koja se vidi jasno, ona je u odnosu na ono što u njihovim prsima ništa. To je sitno u odnosu na ono što njim prsa nose. A kada će se to pojaviti? ta kada, kada dođe drugo stanje i zahtjevi drugi, pa nestane one potrebe više za muđahidima u Bosni, nestala potreba potpisan mirovni sporazum. Šta ćemo sada? Zahtev Amerikanaca, Židova i ostali od kršćana? Zahtev, e sad moramo ove bradonje da ih da s njima sad rešimo. E sad nam više ne trebate muđahidi. Više nam ne trebate. Sad se vi stranci, nemate pravo po fetvi rejsa, nemate pravo da se oženite odnosno bosanke muslimanke, navodno bosanke nema, ne smiju da se ožene da, da se udaju za, za stranca kažu za stranca nije stio da kaže za muđahida no kaže za stranca sad mu je stranac a kad je bilo da ga brani i da ga štiti od koljača srpski, njusaški onda je bio muđahid ali kad je to prošlo više nije muđahid sad je stranac I sad mu zabranje ono što mu Allah dozvolio, a to je da se oženi. Zabranje mu. A gdje je fetva? Da zabranjava muslimanke da suda za Srbine, za Hrvata. Gdje je ta fetva? Gdje je ta fetva? Nema toga. Ali ima samo kada su pitanje robovi Allah Đelešanu. E onda se javljaju fetve. Jer treba promijeniti ono što je Allah propisao. Na zahtjev ovog ili ono kjatira. Ja E onda moraju da dođu fetve. I da njega pitam zašto nema ova fetva od zabrane udaje muslimanče za srebrne hrvatske, on će kazati, pa to je Kur'anom, sad je Kur'anom došla. Pa Kur'anom je isto došla dozvola svakom muslimanu da se ženi muslimankom. Zašto si došao sa fetvom s kojom pobijaš Kur'an i sunat poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači Selman al-Farisi nije mogao da se oženi. Ne mogu da se oženi zato što ne bio Arab, jel? Ne mogu da oženi muslimanku. I bila radi Allah anhu i ostali, znači morao si da budeš bosana da bi se mogao oženiti, subhanallah. Da bude Arab, da bi se mogao oženiti. Wallahi, braće. Wallahi, braću. Ove reči riječi Allaha Đelešanuhu, kakve sve imaju poruke. I dokle sve idu, kada bi ljudi samo cijeli da ih uzmu i da nad njima malo zastanu i da malo razmisle, vidjeli bi dobro kakav je hal onih koji se danas pozivaju na ovog ili onog zvaničnika koji je nabio šerpu na glavu i misli da je, da je nešto da je nešto postao. Zato kaže Allah te barek wa ta'ala نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Mi kaže dobro znamo šta oni žele da čuju kada dolaze da te prisluškuju i o čemu se sašaptavaju kada nasilnici govore vi slijedite samo opčinjen čovjek. Otkriva im Allah te barak I ono kada kada nešto malo priđu pa neki razgovor pa približe se da čuju pa pošalju one svoje ozvučene da pokupe od nas šta, šta govorimo i tako dalje Allah te baraka tada iznosi da Allah šanu zna zbog čega oni to radi zna i da zna ono kada se oni sami među sobom sašatavaju kao što je to činio Ebu Džehl i njegova kompanija koji su dolazili Pa slušali poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko noći dok on klanja, slušali ga šta je lajuč. Počitao noć. Tri noći ga nije četvorica, petorica slušaju, a ni jedan za drugog ne zna da sluša. Pa on da se otkrio noć, ide kaže, ovaj, šta si ti čuo od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem?" Kaže, ja sam čuo to i to, čuo to i to, čuo i to. Pa s nečim, kaže, ovo razumem, ovo ne razumem." I tako dalje. Isto ovi. Međutim, šta kaže Ebu Džehl, braćo? Ebu Džehl, ovaj, na kraju ističe da neće s obzirom da su se dvije porodice, njegova porodica i porodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su se stalno takmičili. Kaže bili smo kaže poput dva kaže konja koja se stalno takmičila. Kaže mi smo činili dobro, oni činili dobro. Mi smo dijelili, oni su dijelili. Mi pomagali, oni pomagali, tako dalje, tako dalje. Kaže, dok oni, kaže, nisu rekli, mi imamo našoj porodice Laha poslanika, e, vi ga nemate. I kaže, zbog toga nikada neću, kada povjerovati ono čim on došao. Šta to znači? Znači, zna, zna je za hak. Zna je da to istina. Kao što danas mnogi znaju da je to istina. Ali, s obzirom da to nije došlo, kako kažu, od glave, nego kaže, došlo od običnog puka, e onda to ne možete prihvatiti. Jer je to poniženje, subhanala, čuj da, da se da se učini teobu i da Muamer Muftija učini teobu, pa da se vrate na sunet poslanika sa To je za njih poniženje. Poniženje to je za njih, a? E, doživete poniženje. Evo, Allahi će doživete poniženje i oni i svi drugi koji tvrdoglavo nastave na putu zabluda i putu kufra i širka. Allahu te barek vatale. Pa kaže, govore, sa šatavim se govore, kaže, ovi sobo, kada vi samo slijedite, kaže ovaj općinjena čovjek. Podsjećaju sve ove riječi na ono što su govorili rahmetli Jusufu, rahmehullahu ta'ala. Opcinjen, pusti ga, kaže ovaj, on je ovaj, po cihrom, ne zna šta priča, ko zna ko je on i tako dalje, tako dalje. Sve dok, dok nisu došli do onoga što ih je kratko obradovalo, nakratko je samo obradovalo. Ali će ih teško ražalostiti. Wallahi, teško će ih ražalostiti jednog dana pogodit će i žalost od kakve nikada više neće moći, moći oči da otvori. Nikada. I neće više nikada znati za radost. Jer su se radovali da nestane onaj ko poziva Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam. Pa su mu zatvarali vrata, džaniska, pa ga progonili, pa ga terali, pa razdijali mu braći oko njega i tako dalje, tako dalje. Sve samo da nestane toga da nestane toga zato što strah od istine je velik. Strah od istine je, braću, velik. Jer istina kad dođe, otkri te gotovci. Ako je ne prihvatiš, ona te otkri. A ako otkrije istina sve njih redom, onda ćeš imati šta da vidiš. Onda ćeš imati šta da vidiš. Ko se sve tu parkirao i ko je tu sve na jasli zaseo i jede na račun drugi i tako dalje, tako dalje. Zato ovdje Allah Želešanhu spominje dakle ovu stvar, kako svi oni isto to govori. O, tebu džehla pa redom. Zašto? Zato što je džehla učio isti učitelj koji uči danas, koji uči danas ove. Pa je džehla naučio da govori vi samo slijedite općinjena čoveka, a danas ovi isto. Ovaj došao do mala Želešanhu vremena do sudnjeg dana I došao, šeitan i danas sve podučava istom. Zaseo ga u klupu i naučio ga isto što je naučio Nikada neće ovo prihvatiti. I ne samo to, već oni koji pozivaju tome, oni su pod sihrom, oni su opčinjeni, oni su ovo, oni su ono. Međutim, razlog zbog čega nema im upute od Allaha te baraka tala, zbog čega ne pomažu im diplome, niti doktorati, niti magistrature, niti nekakva dekanstva, niti ne znam ti kakve sve škole završene, ali ne pomažu da, da se vrate Kur'an i sunnetu, da nađu pravi put, upravo vraće leži u ovim stvarima. Leži u ovim stvarima, kao što kaže Allah se barak wa ta'ala, Unzur kejta barabu leke l'amsal, fa dallu fa la jesatiju nasebila vidi šta o tebi ono govore, pa onda lutaju i ne mogu da nađu pravog puta. Zbog čega ovo govore, zbog čega rade ovako, zbog čega ovakav odnos prema poslaniku sallallahu alaihi sallam, njegovom sunetu, njegovim dajama, zato što mrzave stvari, zato što mrzave stvari. I zbog toga vraća im se šta? Vraća im se da ne mogu ničim da se pomognu da dođu do upute. Jer smatruju da je uputa u tome da imaš ovu diplomu ili onu. Međutim, Allah Želešanuhu je uputu izdvojio i ona nema ništa sa tim stvarima. Te stvari, ako dođu na uputu, alhamdulillah. Ali ako nema upute, te diplome i ta zvanja i ne znam ti kakve završene škole, to se pada u Jer od njih ima puno učevnih kjatira od židova i kršćani ostali. Puno, puno, puno. I ogroman im je broj. Međutim, šta koristi to ljudima? Hoće li to uvesti u dženet Allah Želešanu? Nikada! Nikada! osim ako se pokaju vratu Allah te baraka ta'ala molim Allah jalla šanuhu da nas učili se njegovom put molim ga te baraka ta'ala da nam podari od sebe pomoći i podrške da ustrajemo na njegovom putu sve dok se njemu subhanahu wa ta'ala ne vratimo da nam ovaj din učini jasnim da ga dobro razumijemo i da nam podari snage da ga slijedimo na način na koji ga je slijedio poslanik sallallahu alaihi sallam i prve časne generacije amin alaihi sallam Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaže, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala u suratu Al-Anfal, jeste zbila, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان Kada je gospodar tvoj nadahnuo melek ili objavio melekima ja sam sa vama pa učvrstite one koji vjeruju pa učvrstite one koji vjeruju u srca nevjernika ja ću strah uliti pa ih vi po šijama udarite i udarajte ih po prstima ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب zato što se suprotstavljaju Allahu i njegovu poslaniku, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i njegovu poslaniku, Allah će zaista strašno kazniti. Allah će zaista strašno kazniti. I ovo je objava o kojoj nas vrštava Allah Đelešanu, da je objavio svojim melekima. Da oni zauzmu takav stav prema onima koji se suprotstavljaju Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi koji se suprotstavljaju Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa neka se dobro pripaze oni. Koga sve imaju na drugoj strani? Imaju one kojima Allah Želešanu objavio inni makum. Ja sam uz vas. Ja sam uz vas. Pa učvrstite one koji vjeruju. Učvrstite ih. Subhanallah. Kako ćete kako ćete ratovati i kako ćete ubijati one koje je Allah učvrstio na njegovom putu. Kako mislite da pobedite one koje je Allah Želešanuhu pomogao? Kako mislite? I na koncu da dođete pred Allaha Želešanuhu kao pobednici? Nikada. Već naprotiv je Allah Želešanuhu naredio melekima da ih udaraju po šijama i da ih udaraju po prstima zato što se suprotstavljaju Allahu Želešanuhu i suprotstavljaju se njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah jalla wa ala, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Šta će biti tek onda s tim ljudima? Kada Allah žele šanu dovede svjedoka na sudnji dan. I kada im dovede poslanika sallallahu alaihi wa sallam da svjedoči protiv njih. Robe, Te koji se mrzio sunet poslanika sallallahu alaihi sallam. Te koji se poigrao i šutirao ga i s njim se smijavao. Došao si danas. Došao si danas a hoćeš da si umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I hoćeš nagradu Allaha jalla šanuhu, jel? Mislio si da si velik. Sime što si bio onu većinu koja se bori protiv Allaha jalla šanuhu, njega poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa sjeti se tog stanja kad će ti doći Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kog te Allah uzvišeni poslao kao poslanik. Kad će ti doći na sudnji dan da svedoči protiv tebe. Pripremi robe ono što će ti tog dana koristiti. Wallahi ako ne pripremiš, ako ne pripremiš, propalo ti je sve. Sve ti je propalo. Zaboravit će sve ono što si od užitka na ovog dunjaluku probao. A da ne govorimo šta te čeka u vatru. To što, što se kažu hadisu poslanika sallallahu alaihi sallam, da će biti doveden čovjek na sudnjem danu koji je najugodnijim životom živio na ovome svijetu. Najveće slasti okusio na njemu. Najrahatnije živio. Pa će biti samo na trenutak jedan ubačen u džahannam i izvađen. Pa će ga pitati Allah te barak o Jesi li ikada osjetio ikakvu slast na dunjaluku? Pa će reći gospodaru, nikada ništa nisam u osjetio. Nikada ništa u slasti nisam osjetio. A biti je doveden čovjek koji je najtežijim životom živio na Dunjaluku. Ali bio rob Allahu Đelešanu. Pa će ga uvjeti Allah Đelešanu u samo na tren u džennet. I izvaditi ga iz njega pa ga pitati Robe jesi li ikad osjetio ikakvu tegobu na Dunjaluku? Kazat će Allahu moj, nikada, nikakvu tegobu nisam osjetio. I mi se nadamo Allahu dželle šanuhu milosti. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam pokloni ona onakav život kakav on hoće od sebe na dunjaluku. Ali da nas na sudnjem danu ne osramoti i da nas ne ponizi i da nas ne kazni. Nego da nas uvede u džennet u kome ćemo zaboraviti sve ono što nam se danas radi i sve ono što nam se danas u svetki postavlja i sve ono što ime danas kjafiri, munanci, murtedi žele da nestane ovog skupa i da nestane dave poslanika sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Zato molim Allaha jalla šanuhu da nam stvar vjere učini jasnom i da nam ova djela pojasni da znamo dobro da dobro znamo da su ova djela o kojima govorimo ovdje i malo šire govorimo braći iz razloga da bismo shvatili u čemu je ovdje stvar da ti neko ne kaže sutra daj dokaz a ti s obzirom da ne možeš da sjetiš baš tačnog dokaza, možda da sebe izmišljaš, a lažeš na Allah i njegov poslanik. Ne, ne, ne, ne. A, daj da vidimo ajete, daj da vidimo. Da vidimo kako je to Allah Želešanu uspomenuo i kako vas je opisao, pa ako se to nađe kod tebe. Znamo ko si. Znamo ko si. Zato molim Allaha te barak o da nas svi upodoči Kur'anu i sunatu poslanika sallallahu alaihi sallam. Da nas vrati Kur'anu i sunatu Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Bolim ga subhanahu wa ta'ala da nam ovaj din omili našim prsima. Da ga uljepša našim grudima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pokloni od sebe upute na uputu koju nam je dao. I da nam pokloni dobra na dobro koje nam je dao. Molim Allaha jalla šanuhu da nam na dobra djela koja imamo doda dobrih djela. A da nam pređe preko loših postupaka naših. Volim su Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokrije naše mahane nedostatke. Da nas sačuva musibeta u imetku, zdravlju, a i musibeta posebno u vjeri. Molim Allaha Đelešanuhu da nas sačuva fitne iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molim Allaha te barak da ta'ala da s nama pomogne jedin Allaha Đelešanuhu. Da nas učini lijepim primjerom generacijama koje će doći poslije nas. Molim Allaha te barak da ta'ala da pomogne isla i muslimane širom svijetu. Molim ga azze wa da oslobodi muslimane koji su pali na velike iskušenja od strane Allahovine pretela. Molim Allaha dželle šanuhu da im sačuva živote. Do onda dok je hajr u njima da im poštedi onoga što ne mogu podnijeti, da im pokloni sabora da izdrže do odluke Allaha te baraka ta'ala. Molim Allaha dželle šanuhu da im sačuva porodice, da im sačuva žene i djecu. Molim Allaha te baraka ta'ala da ih izvede na slobodu i da ih učini svojom vojskom protiv Allahovine pretela. Molim Allaha te baraka ta'ala da pomogne džihati muđahide da im broj poveća, da im poda snage na, sna, na snagu koju imaju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas usati u njihove safove i da nas učvrsti na tom putu i da donesemo dokaz u našu korist pred Allahom Đalešanuhu, a da nas sačuva poniženja i svega onoga s čime jedan mu'min gubi svoj pravi smisao. Molim Allaha te baraka ta'ala da nas takupi na svakom hajru, a da nas sačuva šerra. Molim ga uzvišenog da nas učini od skupine koja naređuje dobro i zabranjuje zlo molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi sa najboljom svojom skupinom svojih robova na ovom svijetu i da nas proživi na sudnjem danu sa najboljim svojim robovima od Allaha i poslanika vjerovjesnika od šehida i dobrih Allahovih robova molim Allaha jalla šanuhu da nas sačuva vatre džahannamske i da nas uvede u džennetu firdaus amin ya arhamar rahimin wa lazikru Allah akbar wa salam وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنتي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حلالهم باعوا وفائي باعوا وفائي آه وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي يا إخائي والأهل أين والأهل أين حلالهم باعوا وفائي باعوا وفائي يا وفائي, باعوا وفائي, وفائي وحب أين تركوا إخائي تركوا إخائي آه إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والإثم أين بريقه بين الثنائي الثناء هذه نهاية حالي فاشي التراب فرشي التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والحب وادع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء والحب ودع شوقه وبكى رثاء وبكى رثاء وبكى رثاء الشتاء والدمع جاف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بعد البكاء بكاء والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي تمامي والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فشفت الله يمشي التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والخوف يملأ غربتي غربتي والحزن دائي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي